Amen. Tā laiks ir uzņemts. Es gribētu runāt šodien par tēmu, kas mums bija vēstures veidotāja, nu, history makers nometnes tēma bija pārmaiņu laiks. Pārmaiņu laiks. Zinat, kas šodien pa dienu? 1. septembrs, un kas viņi tagad nesen sāk svinēt dienu kā? Zinību dienu. Jā, šodien ir zinību diena, šodien tiek svinēt zinību dienu. Un rīt jau sākās jauns mācību gads būtībā. Kaut kur jau arī pat šogad, šodien jau kādas skolas jau tā es to 1. septembra, bet būtībā rīt jau ir jauns mācību gads. Visi, kas esat skolēni, sakat, oh. <laughs> Visi, kas esat skolēni, sakat, jēj! <laughs> bet sākās jauns mācību gads. Nezinu, kāds skola jau ir beidzis šogad, um, mācās augstākā izglītības iestādē, iespējams šogad uzsāk, un mm, kāds atkal tieši šogad – uzsāks iet bērnu dārzā. Tad, tad, nu, tas ir uh, jauns sākums zināmā mērā, vai ne? Un zināmā mērā mēs varam pateikt, ka nu, šis ir pārmaiņu laiks daudziem, daudziem cilvēkiem, īpaši skolēniem. Vecākiem tas arī pārmaiņu laiks, kad budžets maciņā sarūk, uh, un, un, un, un tas, tā, tas tā ir. Bet nu, šis ir tāds tā kā pārmaiņu laiks, un es tieši par šo pārmaiņu laiku gribētu runāt ar jums šodien, šodien padalīties par to, uh, Uh, redziet, pa skolu runājot, ja? Kāds pagājušajā gadu bija 7. klasē, un šogad viņš ir, ja viņš ir labi mācījies un pabeidz 7. klasi, tad viņš ir 8. klasē. Un atkal tāpat kāds ir 9. un kāds ir 11. kāds ir 1. 2. klasītē. Nu, būtībā um, skola iespējams ir tā pati viņiem, bet ir, ir savādāk. Nav vairs kā bija, ne? Piekrītat? ka nav, nu, tiem skolā izstāvoties skolēniem, nu, viņiem šī, šis septembrs, lai gan ir tas pats viens 1. septembrs, iespējams tā pati skola, bet nav viss tieši tā pat. Uh, būs iespējams kādas jaunas mācību uh, priekšmeti, ko mācīties, būs uh, kādam sāksies algebra, kādam sāksies ģeometrija, kādam sāksies trigonometrija, <laughs> kādam sāksies organiskā, neorganiskā ķīmija. Lai, jā, nu tas viss, bet nu, būtībā ir pārmaiņu laiks – Un mēs, kas nemācamies, mēs, kas esam darba, darba vidē un strādājam, arī mēs varam pateikt to, kad mainās viss, vai ne? 1. janvārs, kas notiks šogad? Eiro, euro, <laughs> eiro. Um, kādi cilvēki jau ir piedzīvojuši jau no repšiem uz rubļiem, no rubļiem uz repšiem, nē, no re, rubļiem uz repšiem, no repšiem uz latiem, ja, un tagad būs no latiem uz eiro. Kas būs pēc tam, nezinu. Bet nu arī būtībā mums viss mainās, ne? Kas būs ar pirmo, laikam, februāru, vai kad būs elektrības tarifi celsies, ja arī mainās. Viss kaut kas ceļās, visas lietas mainās. Mainās valdības, mainās likumi, mainās notikumi, mainās situācijas, viss mums apkārt mainās. Es gribu uzdot tev jautājumu šodien. Kā ir ar tavām attiecībām ar Dievu? Un uz otrs jautājums šo ir, vai ir tev pārmaiņas arī tur? Tagad uh, iztēlojies, tagad pamēģina atcerēties. Nu, katrs jūs arī esat savā gājum, gājumā ar Dievu, kāds jūs esat nu, jauns, jauns, ticīgs. Es vairāk uzrunāt gribētu tos, kas ir jau ilgāk laika ar Dievu. Ja, es gribētu uzrunāt. Un arī, ja tu esi jauns kristietis, tas zini to, ka tavā, tavā dzīvē notiks pārmaiņas un mainīsies. Es gribētu, ka jums varētu atvērt otrā korintiešiem grāmatu, trešo nodaļu, 18. pantu. 2. korintiešiem, 3. nodaļa, 18. pants. Bet mēs visi, sakam mēs visi, mēs visi, cik ir visi? Visi. Jā, tad lasam kopā. Mē, bet mēs visi atsektām sejām, Dieva godību redzēdami kā spogulī, topam pārvērsti viņa paša līdzībā no spožuma uz spožumu. To dara tā kunga gars. Ļoti zīmīga rakstvieta, um, un šeit ir tā, kad uh, pievērsīšu uzmanību jums tiem vārdiem topam pārvēsti, bet mēs visi, un tad ir topam pārvēsti, viņa paša līdzībā no spožuma uz spožumu, to dara tā kunga gars. Tātad šeit ir mērķis, ir kā, uz ko tas mērķis astiecās, ir mērķa nodib, no, nodefinējums, un ir kāds, kas to mērķi piepilda. Ja, tad, tad, uz ko tas viss attiecās, tas esam mēs visi, ko Pāvils raksta, raksta uz Dievu cilvēkiem, kristiešiem. Tu esi kristietis, tad tas attiecās tieši uz tevi, jo uz to darbu, ko šeit, par ko šeit tiek runāts. Tad, tad par ko šeit tiek runāts? Par pārmaiņām. Mēs visi topam pārvērsti, ja, taisim, tās ir pārmaiņas, uz ko? Viņa līdzībā, Kristus līdzībā. Ja. Uh, Tad, tad ir priekšmets, ir, ir mēķis, tad, tad mēķi nodefinējums ir viņa līdzība no spožam uz spožam, tā ir pakāpe, kā mēs to daram. Un kas to dara? To dara tā kunga gars. Ja? Tad, tad, ja tu esi kristietis, Dievs tevī tavā dzīvē darbojās un viņš dara kādas lietas, viņš strādā pie tā, lai tu būtu, kļūtu līdzīgāks, arvien līdzīgāks Jēzum Kristum ir viens, viens standarts, tas ir Jēzus Kristus, un katra mūsu dzīve tiks pielīdzināta, ir, dar, Dievs dar, tā kunga gars strādā pie tā, lai mēs visi arvien vairāk un vairāk būtu līdzīgāk Kristum. Ja, tad, tad, uh, un to dara tā kunga gars. Uh, un tas vārds no spožuma uz spožumu ir no godības uz godību būtībā. Uh, Un tas no godības uz godību, tas nozīmē, tas nav tā vienā līnijā, bet tas ir tā kā pa trepēm iet. No viena pakāpiena uz otru. Iepriekšējais pakāpiens bija zemāk, otrais pakāpiens bija augstāk. Un jau trešais pakāpiens ir augstāk. Tad, tad būtībā šī runa no spožuma spožuma, šis konteksts un šie vārdi, ko Pāvils saka, tas ir no viena līmeņa uz, au, uz augšu. Tas ir būtībā mēs tuvojamies. Ja? Iztēloties tagad, Jēzus ir mūžībā, ir viena diena jau nospraust, kad Jēzus Kristus nāks otro reizi atpakaļ. Mēs katrs tai dienai tuvojamies. Ar katru pūkstens tikšienu, ja tu paskaties, es kādreiz uzdevu jautājumu, kāpēc pūkstens iet uz priekšu, kāpēc neiet viņš uz apakaļ. Viņš iet uz priekšu, jo pūkstens ir Dieva rad, laiks, ir Dieva radījums, arī Dievs radījis laiku, mums, mums viņš ielicis laikā, un tas laiks, uz kurien viņš iet, tas, viņš iet uz to dienu, kad Jēzus Kristus nāks atpakaļ, uh, Kad laiks beigsies, šī pasaule beigsies, pasaule tiks iznīcināta, Dievs radīs jaunu pasauli, sātans tiks tiesāts un viss, kas Dievam nepaklausīgi, kas ir miruši ārpus Kristus, arī būs mūžīgā pazušanā un Dievs radīs jaunu zemi, jaunu debesis. Uz to tas viss iet. Un tad, tad iedomājies, nu, ja tur ir jēzus, mēs esam šeit, ar katru pūkstens tikšanu, ar katru sekundi, kas iet uz priekšu, mēs esam tuvāk, ne? Tad, tad iztēlēs, ka tā ir liela gaisma, ja? Iedomājies, tu esi tumsā. Jo tuvāk tu ej, jo vairāk tu paliec gaismā. Vai ne? Tātad iztālojas, ja viņš ir siltums un tu esi sasals, jo tuvāk tu ej, jo vairāk tu arī sasilsti. Jo tuvāk tu ej, tā pakāpe ir tāda, šeit, pa ko runā, pa ko Pāvils runā, no spožuma. Spožum tas ir no laba uz labāk, no labāka uz vēl labāk, no vēl labāk uz vēl vēl labāk. Tas līmenis ir tāds, pa ko iet runa, no lejas uz augšu mēs ejam, ja? Bet tas mērķis ir būt Jēzum Kristum līdzīgi. Pēc viņa līdzības, pēc viņa tēla. Ja? Tas ir tātad uh, konzerbundžu stampātājs. Viņš dara vienu darbu ar visiem. Viņš dara, viņš vienu, ir viens uzstādīts viens lielums, viens standarts, un viņš sādā tā. Arī Dievam, zinām, mērā ir viens standarts, Protams, viņš nestrādā kā spiede, ja, kas tikai viss, viņš strādā dažādi, caur dažādām situācijām, ko mēs arī vēlāk, nu, pat, nu, vēlāk lasīsim, bet Dievs strādā caur dažādām situācijām katra kristieša dzīvē, bet viņš dara vienu, lai mēs būtu līdzīgā Kristum. Tik tālu. Sapratāt, ja? Tad dievs, dievs un, un, un tas, kas ir tas iedrošinātākais, iedroš, visiedrošināk man, kas iedrošina visvairāk, ir, ka to dara tā kunga gars. Ja? Uh, Tā kunga gars ir tas, kas ir vispār, es viņu sauc par Dieva radības aģentu. Dieva radības aģents, tas ir tad, tad viņš ir tas, kas izpilda Dieva radīšanu. Nu, to, ka Dievs paredzējis, pavēl, Dievs svētais gars vienmēr. Viņš pasauli radīja, pirms Dievs pasauli radīja, svētais gars jau lidinājās par ūdeņiem. Uh, pār ūdeņiem. Ja? Bija tukšums, neaizpildīts, un Dieva gars jau lidinājās. Un Dievs runāja, un, un svētais gars ir tas, kas izpilda, tas, kas izdara. Svētais gars ir tas, kas dara mūsos. Un tāpēc arī mēs, kā draudze, mēs nevaram nekad bez svētā gara. Nevaram. Nevaram. Ja tu izņem svēto garu no savas teoloģijas, tad tev ir viss, kas ir tikai teoloģija, bet kā iedzīt to praksē, kā to panākt, tev nav. Tev nav vissvarīgākais elements, tev nav, nav vissvarīgākā persona, tas ir svētais gars. Mums visiem ir ļoti nepieciešams svētais gars kas to izdara. Mēs topam pārvērst viņu pašu līdzībā no spožuma spožuma. Tātad mērķis ir jēs līdzība. Tāpat kā iztēloties, ja cilvēks, kurš sāk skolu, viņam būtu jānoliek pirmā, 12. klases eksāmenis, viņš nesaprast. Zināju to, ka pirmā klasē, kas uzsāk mācību skolā, viņa mēķis ir 12. klases eksāmeni. Nekas mazāk, nekas vairāk. Bet pakāpeniski pirmā klasa, otrā klasa, trešā klasa, viņā liek iekšā pamatus, pamatus, pamatus, un, un tādā veidā viņš nonāk līdz 12. Tas mērķis ir tāds, ka viņam būtu jānonāk līdz 12. klases eksāmenam, lai viņš to var nolikt. Tāpēc jau ir, ja tu nevar, te, teiksim, uzreiz, tāpēc, teiksim, mājmācība, ja viņam nav jāmāc tieši tāpat, bet mērķis ir eksāmeni. Ir tieši tāda paša eksāmeni, kas ir ir uh, skolā, bet tam, tam cilvēkam jāspēj neitrāli vienam pašam, pašam no sevis patstāvīgi nolikt tos eksāmenes aizpildīt. Ja viņš to māk, mājum, tāpēc arī atļauj arī mājumācību skolā, nu, Latvijā. Ka ja viņš to spēj izdarīt, ja, ja, ja tu spēj kā vecāks viņam iemācīt vienalga, viņam nav jāiet uz skolu. Tas arī tā drīz notikt. Ja. Uh, Bet mēķis ir eksāmeni, tie paši, kas ir tiem pašiem, kas ir skolā, un tāpēc, bet skolā viņiem liek pam, pam, patstāvīgi. Es atceros, uh, es biju vidusskolā, ka mācījos. Bija, uh, laikam tā bija, kur, kur kā saucās tā mācība? Laikam trigonometrija, kur bija kosinus, sīnus, tas viss trakais murgs. Uh, un bija tā, kad uh, uz tiem kosinusiem, sīnusiem bija, pirms tam bija viena tāda mācība, pirms trigonometrija sākās, bija tāds viens kurs, ko mācīja skolotāji. Un tas atkal palīdzēja Un pirms tam bija vēl viens kurs, un būtībā bija tā, ka uh, tas tā kā speciāli bija sagatavots, lai tajā trigonometrijā jau saprast. Un es biju slims, man, es saslimu tajā laikā, tā bija 12. klase, man, es biju slimnīcā 10 dienas, un es tieši to kursu izlēdu. Es atbraucu apakaļ uz skolu, es skatījos to trigonometrijā, bija pilna balta lapa, pilnīgi neko nesapratu. Pilnīgi neko nesapratu. Un tas skolotājs saprata, viņi man piesēdās klāt, viņi izgāja tam kursam individuāli manim. Šodien es runāju par skolu, tāpēc, ka ir pirmā skolas diena. <laughs> nu, tas ir 1. septembris, jā, es runāju tieši kā piemērim parādu. Mēs ejam no spožuma spožuma, no, no, no 7. uz 8. klases, uz 9., 10., 11., 12. Tāpat ir ar Dievu. Eksāmens ir Kristus līdzība. Ja, katram vienam mums ir dažādi eksāmeni pirms tam, ir arī 11. klasa eksāmeni, 10. klasa eksāmeni, ir 9. klasa eksāmeni, bet viņi ir tādi pakāpēs, un tad beigās ir 12. klasa eksāmenis. Un tad pēc tā eksāmena būtībā tev jābūt ir gatavam, ka tu vari iet jau tālāk, nu, uz nākošo līmeni, ja, un tad ir augstskolas un tā tālāk. Tad mēs visi mācāmies zināt to, ka tas tie tā, tieši tāpat ir arī garīgi, un Dievs tāpat dara. Nu, tas ir tas piemērs vienkārši, kā viņš dara. Bet mums ir jāiet uz priekšu. Mēs nevaram palikt vienā un tajā pašā vietā. Mums ir jāiet uz vietas, jāiet uz priekšu. Tas ir tā, kā pasaulē tas iekār, iekārtojas, tāpat arī ir, tāpat tas arī ir garīgi. Un piemērs tāds, ka, nu, pat tās, piemēram, es izlasīju TVNet ziņās, bija izrakstīts tāds raksts, ka kuldīgā tiek slēgtas, nu, uh, dažādu tautību klases, nu būtībā Romu tautības uh, klase vairs nebūs atsevišķi, viņi būs vienā, nu integrēs, ja? aizliec, ka uzturēt vienu Romu tautības cilvēku klasi, ja, kas iet, un viņas, vis, viņiem visiem būs vienā klasē jābūt visiem. Nu, tādā veidā viņi tikai, nu, to iemesloties, ka nu, neieintegrējās sabiedrībā. Nu, un tā tas arī ir. Nu, jābūt ir kopā. Un tas, protams, noteikti būs grūtāk um, tieši šiem cilvēkiem, bet ilglaicīgi es domāju, ka nu, būs, man liekas, pat labāk, jo nu, arī latviešiem jāmācās ir pieņemt, jo šie cilvēki šeit ir, nu, nu cik ilgi mēs viņus ēdīsim, nu, tas ir latvieši, kas nu, neieredz citas tautības cilvēks, tas ir ļoti nepareizi. Es domāju, tas ilglaicīgi noteikti būs labi, bet nu, būtība tāda, un tad tur bija tās teksts, teiks, ka ka bijis arī tajā laikam, tas notika klase, laikam bija pamatskolā, nu, Kuldīgas pamatskolā bija tāda klase iztaisīta, un tā bija tā, ka bija arī vakarmājas, ko likvidēja, nu, tā kā vakarmājas likvidēja, un tā vakarmājas programma bija izveidota tāpēc, ka trešajā klasē sēdēja 20 gadīgs jaunieši, nu, jaunieši 20 gadīgi trešajā klasē, ja? Nu, tas parāda to, ka arī mūs, mūsdienās ir tā, ka um, tu var, teiksim, aiziet no skolas un uzskatīt, ka tu pats māc, māk iemācīties, bet līmenis, no kura tu iz, izkāp ārā un aizēj, paliek tas pats. Tu nevar pateikt, es māku sareizināt, dodiet man 9. klases diplomu. Nē, tev jābūt bija 9. 3. klasē, 4. 5. 6. 7. 8. 9. un tad tu būtu. Vai arī kaut kā tev viss šīs tie, tie, tie noteikti būtu, nu jāsakārto visi tie. Uh, Protams, laikam tagad ir tā, ka arī likums kaut kā ir mainījies, ka nav tā, ka laikam viņam jāspēj tikai konkrēti eksāmeni laikam nolikt, lai kā viņš lai tik tālāk, nu tieši līdz pamatskolai, ja. Bet būtībā tā, nu tas runā par to, ka cilvēks ik vienu brīdi izlēms, ka viņš ir gudrāks, nu vai varbūt apstākļi spieda, vai nu nezinām tos situācijas, bet viņš izkāps ārā tā kā no tās skolas, jā. viņš trešo klasi ir atstājis, viņš ir aizgājis savā dzīvē. Un tā vienā dienā viņš sapratis, ka, o, man vajag tomēr to izglītību, vai nu man vajag tomēr to papīru, lai es varētu, nu, tā kā strādāt vai kaut kā nu, atrast darbu vai kā. Nu, tā nezinām, kā tie pamat patiesi iemesli, bet viņam nācās atgriezties apakaļ. Ziniet to, kad uh, es ļoti bieži mēs varam sastapt arī šādas kristiešus, kas ir 20 gadu, bet ir vēl mācās trešajā klasē. Kaut kādu iemeslu pēc cilvēks nav turpinājis savu ceļu ar Dievu, nav turpinājis pieaugt Dievā, ir vienkārši palicis trešajā klasē. Nu, tas ir 4. klasē, kā piemērs es sāku. Dieva skola ir dzīve, mums ir nepieciešams sekot Dievam, mācīties no viņam, mēs nevaram palikt tādu pašu kā vienmēr. Mēs nevaram. Redziet, tas, tas ir tā, ka tu satiec, es satiec arī pats es sev, nu, es arī pēc sevis to spriežu. Es regulāri sev gribu uzdot jautājumus, sev regulāri uzdod, ja gads noslēdzās, parasti tas ir uh, Ziemassvētkos, tāpēc, ka nu, jaunā gadā mēs parasti domājam par iepriekšējo gadu un par nākošo gadu, tā kā mazliet pārdomājam. Es, es vienmēr uzdodu sev tādu jautājumu, jau desmit gadus kā kristietis, un es uzdodu jautājumu, kāds man šis gads ir bijis, vai es esmu pieaudzis Dievā, vai es esmu gājis uz priekšu, vai man ir pārmaiņas. Un, bet es esmu saticis ar kristietis, un es arī esmu bijis iesprūdis vienā un tajā pašā dziesmā. Zini, pa ko es runāju, ja? Ka viens un tas pats tu satiec, viņš ko tev teica tajā laikā, viņš jau pēc gadu vienu un to pašu tev saka. Paiet vēl viens gads un nākal vienu un tā paša dziesam. Tu satiec viņu vēl vienu un tā paša dziesam. Tā nevar būt. Mums ir jāiet uz priekšu, mums ir jāpieaug. Mums ir jāpieaug. Un to Dievu vārds un ļoti, ļoti daudz, piemēram, gan īsti gan iz visus dievu vīrus un sievas, kā dievs vēlies caur bībeli, nevar cilvēku palikt vienu tādu pašu. Dievs ved mūs tālāk. Viņš ir pieaugšanas Dievs, viņš ir, viņš ir no līmeņa uz līmeņu, no spožuma spožuma, tāds Dievs, kas mūs tā vada. Mēs nevaram palikt tur pat. Kāds es biju pagājušo gadu tieši šajā laikā? Kā man iet tagad? Garīgi es skatos, kur un cik tālu es esmu ticis. Protams, apstākļi var būt tie paši, Bet tu savās attiecībās ar Dievu nedrīkst būt turpat. Vai ir jebkādas izmaiņas, vai tu kaut solies ticis uz priekšu. Slavu Dievam, ja tu esi, ja tu uz priekšu un tu mainies, un tam pārmaiņām arī nav noteikts, to dara tā kunga gars. Ja? Tas nav standarts, es nevaru spriest pēc sevis, kā jābūt ir tev, bet pārmaiņām ir jābūt. Tam ir jābūt. Bet, ja tu neesi, ja tu esi viens tajā pašā vietā, tad, tad šis vārds, lai tev kā brīdinājums un izaicinājums un iedrošinājums. Mēs paskatīsimies dažas dzīves un, un, un beigās lūksim, lai Dievs tiešām mūs ved tālāk. Un tās pārmaiņas es ticu, ka tu spēsi ieraudzīt savā dzīvē. 84. psalmu, ja jūs varat atvērt. Es gribu, lai jūs saprotat, ka šeit es nesludinu kā profesionāls uz neprofesionāli, mēs sludinam kā vienlīdzīgs. Jo šis ir vārds vienkārši aktuāls man, un šis ir vārds priekš manas ģimenes, tas ir tā ir tēma priekš manas un Ilzas, tas ir mūsu lūkšana, tā ir mūsu sauciens uz Dieva, kungs ienes pārmaiņas. Mēs gribam redzēt patiesas pārmaiņas. Ja, tā kā, tas ir ļoti mums aktuāli, un es gribu jums pateikt, ka mēs neesam. Ir kaut kādas lietas, kur mēs esam vienās un tajā pašās cīņās, viens un tās pašas lietas notiek. Uh, Bet eh, mēs gribam pārmaiņas, mēs gribam iet uz priekšu, mēs gribam, lai Dievs mūs vada tālāk, lai mēs pieaugam viņā, lai, mēs, lai, mēs, lai mūsu dzīves mainītos. Tad, tad 84. psalms no 5. līdz 8. pantam. Lasīsim kopā tiem, kam ir bībeles. 3, 4. Svētīgi ir tie, kas dzīvo tavā namā, tie tevi slavē vienmēr. Svētīgi ir tie cilvēki, kas tevī atrod savu spēku, kam sirdī stāv tavi ceļi, kas caur raudu ieleju staigādami to dara par avoksnainu zemi, un jau agrais lietus to pušķo ar svētību. Viņi iet no spēka uz spēku, līdz kamēr viņi parādās Dievu priekšā cijānā. Amen. Viņi iet no spēka uz spēku, līdz kamēr viņi parādās Dieva priekšā cijānā. No spēka uz spēku, šeit ir arī no spožuma uz spožumu, no godības uz godību un no spēka uz spēku. Akal tas pats līmenis. No viena līmeņa uz augstāku līmeni. Mēs ejam, mēs mainamies un tas te runāts ir tiem, kas seko Dievam, kurus Dievs ir aicinājis, mēs ejam no spēka uz spēku. Mūsu dzīves mainās. Um, vēl viens tāds piemērs. No spēku uz spēku mēs ejam. Tad, tad nu, tu skaties uz tagad savu dzīvi, turbūt redz kaut kādas lietas, un tieši tā arī ir, jā, viens un tās pašas cīņas, viens tās pašas situācijas, un vien un tie paši notikumi, un tieši tāpat es vienmēr arī reaģēju. Um, tas, kā man Dievs ir atklājis, varbūt tas palīdzēs tev arī saprast. Uh, Um, ja tavā dzīvē kaut kādas lietas atkārtojās, mm, nevaino sātanu pie tā un nevaino arī sev. Nu, nemeklē vainu tajā visā. Tas ir iespējams Dievs. Uh, kā piemēra es varu pateikt, kad es liku tiesības. Es liku tiesības gadu, veselu gadu. <laughs> nu, tas bija tik sāpīgi. Es tik ļoti gribēju, man tik ļoti bija nepieciešams ties, autovadītāja apliecība, bet es vienkārši Un tā problēma bija tā, kad es braukt mācēju labi, tā man nebija problēma, bet teorijas skolas, teorijas eksāmeni. Es vienkārši kā nevarēju nolikt, tā nevarēju nolikt. Un būtībā, nu tur, protams, es jau biju jau uzkots, kad nu, viņi man bija tā autovadītāja, nu, nu kā par katru eksāmenu pārlikšanu jāmaksā. Nu, kā bija, kad sāk mācīties tajā, nu, Rīgā tajā autoskolā, tas arī triks, ja. Viņi, viņi it kā iedeva ļoti lētu cenu, ļoti lielu atlaidu, nu, pašai teorijai. Viņi novadīja to kursu, es domāju, nu, es esmu ieguvējis. Nu, tā kā no, nogāja, novadīja to kursu, un tad bija eksāmens. Katram eksāmenu atsevišķā laikā pieņēma, un es ievēroju, ka viņa eksāmeni, viņiem bija divi datori tiem tai skolē, pie viena eksāmena viņas laika lika. Un bija tā, ka visi, kurš manā kursā bija tajās, nu, viņi nolika un aizgāja uz CSDD, un pēc tam uz braukšanu, kā kuram tur gāja, negāja. Es kā nevarēju nolikt, tā nevarēju. Un tur bija tā, ka trīs kļūdas bija pieļautas, ceturtā viss izkrīt trijām kļūdām maksimāli, jā, teiksim, 90 jautājumu. Oh, un es, es visu laiku izkritu. Un viņi tikai par nākošu eksāmenu 10 lati, par nākošu eksāmenu 10 lati. Un es vienkārši iedomājos, un tad man bija tā, ka gads bija pagājis jau, un man bija jau tik tālu, jau es biju, man bija, es biju noraudājis, es biju noskums, es biju, man bija krēņķis, ka es nevaru nolikt tās tiesības, un es netiek tālāk par to vienu līmeni visu laiku, un nogā, izgāžos vienā un tajā pašā eksāmenā. Uh, Bejas man sanāca, uznāca tādas dusmas, nu, svētas dusmas. Es vienkārši paņēmu nedēļu brīvu no izslēdzu telefonu, es aizbraucu uz to autoskolu, un es no, no 8 rītā līdz 5 vakarā sēdēju pie tās programmas, un es zubrīju, kā saka, visus tos noteikumus. Un es viņus tā iemācījos, ka tu man naktī varēji pamodināt un visu 90 jautājumus uz tev pilnīgi bez domāšanas pateikt atbildes. Un nevis tikai tur pēc bildes, un tas bija ABC, bet rītīgi to pašu noteikumu es iemācījos no galvas. Es biju, es biju tik dusmīgs no visu, es iemācījos. Un es ienācu, ka es biju gatavs beidzot, es, es nu, kāds simts reizes nolieku eksāmenu bez, nu, to pārbaudas eksāmenu bez, bez, bez kļūdām. Es vienkārši zināju visus jautājumus, visu grāmatu. Es visu iezabrījos un iemācījos. Un, un tad es uh, ies, iegāju tajā autoskolas, es jūs man tikai nesakat, ka es nenolieku eksāmenu, dodiet man eksāmenu. Un tad viņi, protams, man pielēja pie otra, pie otra datora pēkšņi kur es atkal liekot visu laiku to eksāmenu, izkrītot, ienāk viens noliek, ienāk pie tā datora noliek, pie tā, pie šitā nenoliek. Nu, labi, tās mans aizdomas, kaut gan viņi jau tā, tās autoskolas tā vadītāja arī pateica, ka kaut kā netīšā viņi pa telefonu runāja, viņi izpļāvās, ka pie viena datora ir citi jautājumi nekā pie otra. Tas tā, nu labi, lai paliek viņa ziņā, bet es iemācījos tos visus jautājumus, un es noliku ar pirmo, es aizbraucu uz CSDD ar pirmo noliku, man pilnīgi, man varēja vienalga, vienalga desmitreiz likt, es noliku, un nu tā. Uh, Bet es no tā ļoti iemācījos vienu lietu. Manā dzīve arī bija tā, ka situācijas atkārtojās un atkārtojas un atkārtojas. Un tas nozīmē, ka Dievs grib, lai tu iemācies. Kamēr tu neiemācīsies un to eksāmenu nenoliks, tu netiks tālāk. Saprot? Es kamēr neiemācījos un nenoliku to eksāmenu, es, var, es netiku tālāk uz CSDD, uz braukšanu un uz autovadītā apliecību. Tas nozīmē, kamēr tu beigās tev tas nav, un nav jābļaus to kolēģi, lai viņi izmainītu, bet tevī ir tā, saprot, jāsāk ar sev, vienmēr jāsāk ar sev. Un tad, kamēr tu nebūsi mierīgs, kamēr tu nemācīsies mierīgi reaģēt, tikmēr tev atkārtosies un atkārtosies un atkārtosies eksāmeni. Vīri un sievas mājās, ja, ja kaut kāda strīdi ir vien un tie paši un nemainās, tas nozīmē, ka kamēr jūs abi nenoliksiet to eksāmenu, ko Dievs jums grib, un jūs jau zinat, ko Dievs grib, viņš grib, lai jūs viens otru mīlat. Ja. Un kamēr jūs nemācīsieties, jums vienkārši vien un tās pašas situācijas radīs viens un tās pašas emocijas. Jums ir jāiemācās, un jūs noliekat eksāmenu, jūs esat tālāk līmenī. Ja? Tā notiek. Tāpēc, ja jums kaut kas tā atkārtojas, tad zinat, ka Dievs tas, kas jums tās situācijas no nu atkārto. Un tās ir perfekta skola, lai varētu iemācīties. Es esmu pateicīgs bijis Dievam par katru tādu situāciju, jo tas man ir iespēja bijusi atkal mācīties, labāk sagatavoties, ai, nu nenolika eksāmeni, nu nekas, es mācīšos vēl, bet atceries, ka tā otra iespēja, trešā, ceturtā, tūkstošā, miljonā reizi atkal to eksāmenu likt ir – Jēzus Kristus samaksāja, ir iespēja nožēlot, ir iespēja atgriezties, ir iespēja turpināt un nolikt un tik tālāk tajā līmenī. Tāpēc, ja, ja, ja tur nepaliec pie tā līmeņa, mācies no tām situācijām, jo biežāk viņas notiek, jo labāk, jo labāk tu vari sagatavoties, jo labāk tu vari saprast to situāciju, jo labāk tu vari sagatavoties, kā pareizi atbildēt. Un tu noliks to eksāmenu, tu iemācies un tu redzēsi, ka tā cīņa vairs tavā dzīvē nebūs. Nebūs. Un ja arī nāks, tas nozīmēs, ka tu jau pratīs un mācēs viņu nolikt. Tu mācējies pareizi rīkoties tajā situācijā. Tāpēc, ja kādā dzīvē, ja tavā dzīvē kādas lietas atkārtojās, nekas, Dievs ved tevī dzīvi, tavā dzīvē grib ieviest pārmaiņas, viņš tevi grib mainīt. Un kamēr tu nenoliks to eksāmenu, nemeties prom, nemēģini aiziet prom. Kamēr tu neiemācīsies pareizi reaģēt, pareizi, pareizi situācijas risināt, būtībā, kamēr tu nenoliks eksāmenu, ko Dievs tevi sagatavojas, tikmēr tu tālāk netiksi. Un, un, un Dievs, es ticamāk, arī nemainīs to tavu situāciju. Ļoti daudz cilvēku arī pie šiem eksāmeniem nenoliekot arī vai nu noskumst, vai sadusmojās un nedara vairs aiziet pametu roku visam. Nedar tā. Jo tu paliksi tajā līmenī, tu tālāk netiks, kamēr tu nenoliks tu eksāmenu. Nu tā. Jā, tā kā piemēras min to. Amen. Filipiešiem trešā nodaļa, ja varat atverat. Filipiešiem trešā nodaļas no 7. līdz 11. Mēs viņu izlasīšu to pantu un pēc tam kopā lasīsim no 12. līdz 14. pantam. No 7. līdz 11. trešā nodaļa saka tā, bet kas man bija ieguvums, to es Kristus dēļ esmu uzskatījis par zaudējumu. Bet arī tagad es visu to uzskatu par zaudējumu, salīdzot ar mana kunga Kristus Jēzus atziņas nesalīdzināmo pārākumu, kura dēļ es visu to esmu zaudējis un uzskatu to par mēsliem, lai Kristu iegūtu un atrastos viņā, negūdamas savu taisnību no bauslības, bet no Kristus ticības, taisnību no Dievu uz ticības pamata, lai atzītu viņu, viņa augšām celšanos spēku, viņa ciešanas sadraudzību, tā es pielīdzinos viņa nāvei cerībā sasniegt augšām celšanos no miroņiem. Lasīsim kopā no 12. līdz 14. pantam. Lasam. Nevis, ka es to jau būtu saņēmis vai jau būtu pilnīgs, bet es dzenos, lai to satvērtu tāpat, kā arī mani satvēris Kristus Jēzus. Brāļi, es vēl nedomāju, ka pats būtu to satvēris, bet vienu gan, aizmirstams to, kas aiz manis, stiepdamies pēc tā, kas priekšā, es dzenos pretim mēķim, goda balvai Dieva debesu aicinājumu Kristu Jēzu. Redzat, mēs ejam no spožam uz spožam, no labāk uz labāk. Tas mēģis ir zināms, mēs sniedzamies pēc tā. Es iedošu viņu tev sniegties pēc tā. Pāvils arī saka, Viņš saka, man viss šīs brīnišķīgās lietas, ko viņš noskaita, būt Kristum līdzīgam, pēc viņa līdzības, ja? Un tad viņš saka, bet ne jau es, es, es to neesmu sasniedzis, tu man prasties, es esmu perfekts, nē, es neesmu perfekts, tu esi perfekts, nē, tu neesi perfekts. Vai tu visu dari pareizi? Nē, tu nedari visu pareizi. Ir kaut kādas sfēras tavā kristiešu dzīvē, kuras nav pareizes, kurām ir jāmainās. Bet Pāvils saka, es jau pat tāpēc arī nenoskums, es neesmu to sasniedz, bet es dzenos uz to. Es eju uz to, man ir jāiet, tāpēc arī ir tā, ka tu nevar palikt vienā vietā. Labi, tu neesi vēl sasniedz, bet tev ir jāiet. Tev ir jāiet uz priekšu, tu nevar palikt tur, kur tu esi. Ja tu neesi sasniedz, tas nekās bāles saka. Un viņš saka vēl vien, nu, viņš saka, aizmirstams to, kas aiz manis, es stiepjos pēc tā, kas man priekšā. Un spēks to darīt ir tas, ka Kristus tev ir satvērs, satver Kristu. Jēzus Kristus ir jāsatver. Nu, tu pieķeries viņam, un tu ej, un tu ej, un tu tā, ka ir jāaizmirst, kas ir vakar, un jāstiepjās uz to, kas ir priekšā. Jāaizmirst, tas ir jāatstāja. Tas ir ļoti svarīgi, tev ir jāpiedod, jāatlaiž, pašam jāpiedod, jālūdz piedošanu. Būtībā viss, kas ir vakar, tu vairs to izmainīt nevar, kā tikai šodien pieņemt lēmumu, atvainoties, lūgt piedošanu, piedot, uh, iet uz priekšu. Neļauj, lai nastas tev nospiež. Ļoti daudzi cilvēki ikdienā man darba vietās es satieku kuri, piemēram, kaimiņš nopludināja viņa, viņa dzīvokli. Un, un viņam noplūda vancistabu. Un viņš vienkārši dzīvo savā rūgtumā uz to kaimiņu vienā un tajā pašā mājā. Un viņš šak tādas vārdas, cik bieži es darbā, savā darbā šo dzirdējis, es viņam nekad nepiedošu. Es to nekad nepiedošu. Un tu vari pateikt, ka viņi nedzīvo mierā, viņi dzīvo šausmīgā rūgtumā un ļaunumā un skaudībā un vienkārši viņi nespēja piedot. Un tā ir tā atslēga, nepaliec, ne, netur neko sevī. Lūdz Dievam, lai Dievs tev atbrīvo no visām pagātnes lietām, lai viņš tev atbrīvo, nocērt nost visu, ne uz priekšu. Dieva spēkā, Kristus asinīs, ar Jēzus Kristus krusta spēku, ar evaņģēlijas spēku, tas ir iespējams tev dzīvot brīvam no pagātnes. Lai kas tev ir bijis pagātnē, tam ne, tas nedrīkst tev atturēt. Tev ir jāiet uz priekšu. Tas ir tā arī, kad eh, kristiet, Jēzus ļoti, ļoti spēcīgs vārds teica, un tāpēc arī kristieši ir kā lasa un ir kā pats par sev tas ir saprotams, bet nepild to praktiski. Un tas ir, Jēzus teica, ļoti, ļoti skārbus asas vārdus. Ja jūs nepiedosiet viens otram, arī debesu tēvs jums nepiedos. Es esmu aizdomājis, tā ir drausmīga lieta. Ja Dievs tev nepiedod, tas nozīmē, tu debesīs netiec. Vienkārši. Tas nozīmē, ja tu nepiedod, tu automātiski jau esi uz ceļu uz pazušanas. Uh, Piedošana ir izvēle. Nevienmēr ir viegli, nevienmēr ir kaut kas jājūt, bet tā ir izvēle, to ir jāsāk. Dievs dod man spēku piedot, jo katra jau arī tas, kā ir pārnodarīts, katram ir savu līmeņu. Ir trakas lietas, un Dievs, kad prasa tev piedot, viņš nesaka, ka tas bija tāpat vien, neņem, nu, tas, kas tev tik izdarīts, tas tāpat vien, nav nekā, nu, ne, neņem galvā, piedod. Dievs tā nekad nedara, viņš saka, bet dara izvēli, nāc pie manis, es mācīšu tev piedot kā Dievs, man, kā Dievs mums ir piedevs, pie krusta nomirdams, ja, svēts būdams, mums viņš piedeva. Mācis, var tev palūgt? Atnāk. Es esmu redzējis tos ļoti tuvu kristiešu dzīvēs. Piemēram, tu esi Dievs, ja? Mēs ejam kopā, iesim stopus. Ja mēs ejam kopā, un kaut kāda situācija notiek, stop, kaut kāda situācija notiek, uh, David, David, David, Dāvids ir mans kristiešu draugs, čau, viņš mani pieviļ. Ja? Pieviļ, nu, uh, fails me and hurts me. Stand here. Ja, teiksim, un viņš man pieviļ, un es, rrr, nu, paliek dusmīgs, un ja es nepiedodu, tad jūs paliekat. Es eju tālāk savā dzīvē, un es esmu redzējis, un tā tas arī ir, Dievs paliek tur tajā līmenī, kur es nepiedevu. Viņš iet uz priekšu, viņa dzīve mainās, viņš, bet Dievs paliek tur. Un es esmu redzējis, ka cilvēks iet, viņš jau pēc kāda laika vairs nedzird Dieva balsi, jau pēc kāda laika viņš ir apjūts vispār, viņš iet no konferences uz konferences, skrien pa visādiem pasākumiem, meklē Dievu, nevar sadzirdēt Dievu. Uz emocijām viņš meklē, meklē Dievu, bet tas, tas uzdevums, tas, pie, tas, kas tev ir jādara, ir jāatgriežās šajā vietā. Un jāsaka, jālūdz vai nu piedošana, vai jāiz, nu jāizlīdzinās. Tu nedrīkst to atstāt, saprotat? Jālūdz piedošana, jālūdz piedošana Dievam, un tad mēs ejam tālāk. Ja? Tad mēs varam aiziet tālāk. Saprotat? Paldies. Tas tā redzēs, un es esmu redzējis, ka tas nepiedošana izaug rūgtumā, un rūgtums ir tāda bīstama lieta, kas pilnībā dzīvības sēku un noēd, pilnībā tavu ticību noēd. Tu pēc tam izaudz rūgtumā pret visu. Un rūgtums ir ļoti arī zinātnis pierādies, ka rūgtums nepiedošana ir daudz cilvēku teikuši, ka tas ir cēlons vēzim. Ko iekšējām tām slimībām. Tas, ka cilvēks vienkārši grauž un grauž un grauž un grauž, viņš nepiedod, viņš nepiedod, viņš nepiedod, viņš vienkārši no iekšas tiek sēsts. Tāpēc ir jāizlīdzinās, tas ir ļoti svarīgi. Pāvils saka, es aizmirstams to, kas man aizgrūst, tiedamies to uz priekšā, es eju, lai satvertu to. Nu, Tāpēc, ja tavā dzīvē kaut kādas vietas ir apstājušas, un tad viens paskaties, vai tā ir nepiedošana, vai tā nav nepiedošana. Ja ir, tad sāc lūgt, sāc tā kā, um, piemēram, kā sakalts māls, vienkārši pielieto ūdeni, sāc, sāc vienkārši darboties pie tā, un tas paliks atkal mīgs, un Dievs tev dos žēlistību. Un pirmkārt, piedot tev vajag tevis paša dēļ, lai tu būtu brīvs, lai tu varētu iet uz priekšu, lai tev nepaliek tas uz taviem pleciem. Tas ir ļoti svarīgi. Un piedošana ir vispār jāpraktizē visu laiku mums. Mājās, vīriem, sievam, tas ir mums jāpraktizē visu laiku. Tas nevar būt, piedošana nedrīkst būt, um, kāds tas vārds ir, uz noteikumiem balstīt. Ja, tad tu, tad es, ja tu, tad es, nekad. Ja Dieva vārds nesaka, piedodiet tad, ja viņi jums piedod. Dieva vārds saka, tu piedodi. Viņš ne, nedod nekādu tālāk paskaidrojumu, ka tikai, ja tu nepiedod, tad Dievs tev nepiedod. Nemaz neiedziļinās Dievs. Ja es neiedziļinās, tur neskatu. Nē, nu jā, ir jau situācijas, ka tev tiešām pāri izdara. Nu tad jau, tad neko, tad dzīvo, un viņš vainīgs, un viņš slikts. Bet tev jāpiedod. Tu nedrīkst, saprot, tā ir ļoti, ļoti svarīgi. Un tas, kad, un ļoti liela kļūda pieļauj ģimenes tieši, vīrni, sievas, kristieši, ka viņi patur savā sirdī, un pēc kāda laika izvēl kārā visas tās lietas – Ā, tu toreiz un toreiz un toreiz, bet es taču tev prasīju piedošanu. Jā, bet eh, tu jau nemainies, tu dari atkal šajā pat, nu, tu neesi piedevs. Tu neesi piedevs. Saprāt, piedošana vispār tā ir tāda tēma, kas mums ir jāpraktizē lieta, kas mums ir jāpraktizē visu laiku. Jo piedošana, man liekas, piedošana dodu, ja tu piedod, man liekas, Dieva mīlestība saskaroties ar Dieva mīlestību, tu nespēji nepiedot. Tāpēc arī tas uzdevums vairāk ne tikai fokusēties to piedošanu, bet tuvoties Dievam. Jo tad tu arī spēji piedot. Tas ir ļoti svarīgi. Patiesas pārmaiņas var ievest tikai Dievs. Es gribētu parādīt jums pāris piemērus no Bībeles. Es viņus tā kā izstāstīšu, mēs nelasīsim, bet uh, rakstvietas jūs varat pierakstīt, kur tas ir, kurās vietās tas ir, bet es vienkārši jums izstāstīšu, vienkārši pārfrāzēšu tos notikumus. Ir kādā veidā Dievs ienes piem, pārmaiņas dzīv, cilvēku dzīvēs Bībelē, piemēram, dažas nosauks. Un divi veidi tie ir. Viens bija pārdabiski notikumi, kas īstenībā ir visbiežāk un visspilgtāk. Mūzes, zina savā sirdī, viņš, viņš Dievs viņam ir atklājis kaut kādā veidā, tas detalizēti arī nav uzrakstīts, bet Mūzes bija cilvēks, kur Dievs atklāja viņam, ka viņu, caur viņu Dievs grib nest pestīšanu viņa tautai, Izraēla tautai, Ēģiptē. Bet viņš ir uzaudzis faraona namā, nu tur bija notikums tāds, ka Dievs sagādā, ka viņš bija faraona namā uzaudzis, un viņš vien dienu iet pa ielu, viņš skatās, kad viens Ēģiptietis sit Izrēliet, viņš paņem to Ēģiptieti nokauju, viņš domā, nu reku, uh, Jā, bet Dievs jau man ir aicinājis, ka caur manim nāks tā uh, glābšana Izrēlam, Dievs caur mani glābs, un, bet viņi nesaprat, Izrēla tauta nesaprat, jo pēc nākušo dienā, ka viņš iet pie iela, tur Izrēlēts ar Izrēlēt kaujās, un, un šik brāļi, un ko jūs tur, uh, kāpēc jūs plēšaties, jūs taču esat brāļi, un kāpēc jūs, un, un viens no viņiem pagriežās, viņš saka, kā, ko tu te maisies vispār, arī tu mūs grib nosist kā to Eģiptiet, ja? un tad, tad tas nozīmē, Moses apzinās, o, oh, o, oh, tas ir zināms, nu, Viņš tā kā pakluso gribēja nosist to Eģiptieni, ja, teiksim, bet viņš, zinām, faraons ar to uzzina un sāk vajāt, tā kā mūs grib nogalināt, nu, par to, kā tu uzdrīksties Eģiptiet, ja, nu tā. Viņš būtībā mūs, ko dara, viņš aizbēga. Viņš aizbrauka pie savu radinieka kaut ko tālāk pie Jētrus, man liekas. Tas bija Jētrus. Un uh, viņš sāk, piest, sāk tur strādāt un uh, gan avis. Viņš vienkārši pa gan tur sāk strādāt. Viņš aprec vienu no viņa meitām, uh, tur uh, nu, vienkārši dzīvot sāk, un 40 gadus viņš vienkārši ganā viss. Viņam ir super, viņam ir darbs būtībā, kas nodrošina ģimeni, viņam ir ērti, viņam nekāds nekas nav. Viņš tā arī dzīvo, bet Dievs negrib tā. Vienu dienu viņš iet, viņš ieraug degošu krūmu, ka viņš deg tas krūms, bet viņš nesadeg. O, viņš skatās, kā vienmēr nu deg krūni, bet nesadeg, deg, deg, deg liesmām lielam, bet nesadeg. Viņš skatās, viņš pieiet klāt, un tiklīdz viņš pieiet klāt, Dievs caur krūmu vienkārši balsī runā uz mūzu. Mūzu novelc savus kurpes, kur tu stāv, un, jo zeme, kur tu stāv, ir svēta. Un uzreiz mūzu sāk uzrunāt, uh, uh, mūzu sāk uzrunāt, Dievs sāk uzrunāt mūzu par to, ko viņš grib darīt. Es esmu dzirdējis Izraels tautas uh, vajāšana, viņa sāpes, viņa lūkšanas, es esmu nonācis, lai viņas pestītu un glābt. Ej, es tev sūtu, uh, mē, nu, tiks izglābt, Izraela tauta izvedīs ārā no Ēģiptes, vispār ārā prom tuksnesī, lai viņi man pielūdz. Tas ir sākums, ja. Tas pārdebiskais noteikums pārmaiņu punkts sākās mūzim tieši ar to degošā krūmu piedzīvojumu. Arī mums ir iespējams tāda notikuma, ka Dievs pārdabiskā veidā uh, pieskarās Tas ir kāds dievkalpojums, kāda slavēšana, kāds pasākums, bet pārdabiskā veidā Dievs tā ritīgi pieskarās. Tāds, nu, tāds pārdabisks notikums, un tas ienes tāds ļoti liels izmaiņas. Nākušais cilvēks bija Jeseja, Jesejas grāmatā 6. nodaļa 1. līdz 8. pantam. Būtībā Jeseja bija Dieva pravietis, viņš pravietoja bauslību, viņš pravietoja ļoti lielas tādas lietas, viņš runāja, runāja, runāja. Viņš bija ļoti stingrs savā, savies pravietojumos, līdz vienu dienu rakstīts, ka viņš piedzīvo Dievu. Tas, ko viņš redz, viņš vienkārši redz debesis atvērts, Dievs stāv tronī, veņģeļi vienkārši pielūdz viņu, viņš, viņš tādu pārdabis notikumu ierauga. Viņš vienkārši, ā, viņš uzreiz paskatās uz sevi, viņš saka, Dievs, es esmu vispār netīvs, es dzīvoju netīvs cilvēku vidū, wow, viņš visu laiku domāja, ka viņš ir svēts, ja? Viņš visus tur šitā no augšu uz leju, visus tur lamāja un pravietoja britīgi pretiem cilvēkiem pret grēku. Pēkšņi viņa dzīve ienāk izmaiņas, viņš ierauga, ka viņš ir tas arī tāds pats kā visi. Viņš vienkārši lūdz Dievu žālstību, Dievu žālstību viņu paņem un šķīstīja, to notikumu varat izlasīt. Un pēc tam viņš dzird balsi, Dievs saka, ko lai es sūtu? Un Esai saka, sūti mani. Un tas notikums bija pārmaiņu lietu sākums viņiem. Tātad Dievs deva atklāsumu. Dievs deva tādu atklāsumu, ko neviens cilvēks nespēja iedot. Tas ir, un tāpat var arī notikt tev kādā dievkalpojumā. Dievs vienkārši tev var dot atklāsumu, kas tev dzīvi pilnībā izmaina. Un tas ir tā, ka cits var klāt teikt, ā, nu tā, spredīs bija tāds, un tu vienkārši saki, wow, Dievs man tādu atklāsumu Dievs ar to. Tu var lasīt mājās Dievu vārdu vienkārši. Tu var lasīt Dievu vārdu vienkārši mājās, un Dievs var tev tādu atklāsumu iedot. Tas ir noticis manā dzīvē, vienkārši Dievs tā pārdabiski uzrunā. Un tas bija dieva nu, pārmaiņas Jesais dzīvē, kā sākās. Un kopš tā brīža mēs tikai varam abrīnojam lasīt, ko Jesai runā un stāk. Tās pravietojumos vienkārši wow. Vēl viens cilvēks ir Sauls, kas, kas ir Pāvils. Mēs viņu pazīstam kā Pāvilu. Un viņa pirmais vārds bija Sauls, un apastuļu darbos 9. nodaļā no 1 līdz 9. pantam ir aprakstīts šis stāsts. Būtībā viņš bija farizējs, jūdas ticības nesējs un pra praktizētājs. Um, bija tā, ka Jēzus Kristus, viņš bija viens no tiem, kas gan Stīvenu nomētāja akmeņiem, viņš būtībā ļoti pretējās, kristi, pretojās Dieva kustībai, Dieva darbam kristiešu pašam sāku, sākumā. Ja? Viņš ļoti pretojās, viņš brauca uz Damasku, lai varētu sagūstīt kristiešu, vest viņas cietumā, viņš būtībā izpildīt farizēju vadītāju nu, pavēlu. Viņš brauc, viņš ir uz, uz zirgu, viņš brauc un Pēkšņi viņam atspīd gaisums no debesīm rakstīts, es požāk nekā saules gaisam. Viņš no zirga vienkārši nokrīt, un viņš dzird balss, kas viņam saka, pāl, pāl, saul, saul, kāpēc tu man vajā? Tev grūti būs pēc dzenulu, jāsisties. Un viņš būtībā Dievs viņam pasaka, ej, celies, un viņš pā, saules, pāvils saka, kas tu esi, kungs? Viņš saka, es esmu Jēzus, ko tu vajā. Un pēc tam viņam Jēzusiem saka, ej, ej uz Damasku, tur tev atnāks tāds un tāds vīrs, un viņš pa tevīm uzliks rokas un pa tevīm lūks. Bet viņš tajā brīdī, kad viņš nokrita no zivi, viņš palika akals, viņš neredz neko. Viņi tie cilvēki pie rokas aizved uz to Damasku, viņš gulēja trīs dienas neēd, ne dzēra. Atnāca Ananī vīrs, ja, pēc tam uzlika rokas, viņi dziedināja, viņi pēc tam, nu, attaisījās acis, viņam kā zvīņas nokrit, un viņš kristījās ūdenī. Ja. Būtība tāda, ka Pāvelam šis notikums arī izmainīja visu viņa dzīvi. Tas bija gaisma, kas bija spožāk par, par saules gaismu. Tas atkal Dieva atklāsim, Dieva pieskāriens, Jēzus Kristus, ka pieskarās. Ja? Un tas pilnībā viņa dzīvi izmainīja. Šie visi trīs notikumi, un viņi ir ļoti daudz Bībelē, runā par to, ka patiesas pārmaiņas spēja ienest tikai Dievs. Kā mēs lasījām pašā sākumā, ka to dara tā kunga gars. Tādas patiesas pārmaiņas tavā dzīvē. Tāpēc, ja tu ar kaut kādām cīņām cīnies, tad viss, kas tev tāds patiesas pārmaiņas var izmainīt, nevar cilvēks, nevar aizlūkšanas, piemēram, ja, kaut kādas loku uzlikšanas, tikai vienīgi Dievs. Viņš var lietot to, kā, prie, nu, kā viņš var lietot aizlūkšanas, bet Dievs var tev patiesas pārmaiņas. Tāpēc tas, kas tev ir jādara, ir jāmeklē un jātiecās pēc Dievu. Tas, kas tev ir jādara. Un tikai tad tās patiesās izmaiņas atnāk. Un, un, un, un tad praktiskās, tad praktiskās izmaiņas ir tādas. Elija, bija tāds, tas ir aprakstīts pirmā ķēniņa mm, grāmatā 17. nodaļa, 1. 7. pantam, bija tā, kad uh, Elī Dievs sūtīja, arī ne no kurienes uzradās, Elī kā pravietis, viņš Dievs sūtīja viņu uzrunāt, Ahabu uzrunāt, nu pat mm, ļauno ķēniņu, ka nebūs lietas, tik un tik laika, būs bats. Un būtībā pēc tam viņš pasludina tos notikumus un Elī aizbrauc, Dievs viņu aizved tālāk pie Kidrona strauta, uh, kur viņš nometās, noguļās un vienkārši dzīvo. Un kraukuļi viņam pienes ēdienu, un viņš vienkārši dzer no tā strauta, viņš vienkārši dzīvo. Un vienkārši viss ir super, vienkārši viņš saulē gozējās, sauļojās, vienkārši ideāli kalpošana. Es izdarīju savu darbu, vienkārši viņš guļ. Iztēlēs, viņš saka, o, oh, viss foršs, fantastiski. Un pēkšņi Kidrons trauc izsīkst. Viņš izsīkst. Un tad tas vienkārši Dievs, o, oh, o, oh, viņš saka saprast, o, o, ko es dzert nevaru. Viņš sāk saprast, un nu, Dievs viņu uzreiz tūlīt pēc tam uzrunā, celies un ej tālāk. Ej pie atraitnes, viņš uz to un to pilsētu nelī pieceļās, un viņš aiziet tālāk. Strauta izsīgšana, tas ir, ja tev ir resursi, kas tev ir līdz šim barojuši un ir bijuši un pienācīgi, ja viņi izsīgs, tas nozīmē, ka Dievs tev ved tālāk. Dievs tev ved tālāk. Tad tas ir praktiski, finansiāli vai, vai, vai, vai, vai garīgi, piemēram, varbūt tu vairs nesaņem, tu nebarojies, tu vienkārši izsīgi strauti, tad gaidi to pavēlu no Dieva, kad viņš tev teiks, ej tālāk. Ja? Tas tātad praktiski izsīka resursi. Dāvids uh, bija tā, kad uh, par Dāvids, kā piemērs arī bija, nu, saucās krīze ciklagā, nu, kad bija tas notikums, kad uh, Dāvidu svaidīja par ķēniņu, bet Sauls vēl bija ķēniņš, es zinu to stāstu. Sauls vajāja Dāvidu, Dāvids ilgu laiku bēga turpat pa Izrēlu, visu laiku slapstījās, bēguļoja. Vienu dienu viņš vienkārši viņam apnīk, viņš vienkārši pasaka, man tas Sauls tāpatās nogalinās. Bet Dievs viņam neteica, Dievs viņam teica, paliec šitiem pašai zemē. Viņš vienkārši pats no sevs izdomā, viņš ies ārā pie, pie filistiešiem. Viņš ies pie filistiešiem, viņš aiziet pie filistiešiem, jau uz ienaidnieku teritoriju viņš aiziet un tur sāk dzīvot. Un pie tā ķie, filistiešu ķēniņa sāk dzīvot, nu tās notikums. Viņš būtībā izkāp no Dieva gribas. Un tā sakna bija, ka viņš nepaļāvās uz Dievu. Viņš nepaļāvās uz Dievu līdz galam. Viņam bija jāpaļaujas uz Dievu uz to, ko Dievs viņam bija teicis, no ko bija Dievs norādījis. Viņš vienkārši izceļā, viņš aiziet uz, uz filistiešu zemi. Tad krīze notika tāda, ka vienu dienu, kas tie tāda bija, es nezinu, bet kaut kāds karapulks atnāk, kamēr viņi tur kaut kādā vietā arī karo un cīnās, viņi atnāk apakaļ savu teritoriju, viņiem visa nometne izlaupīt, visa nometne izlaupīt. Un viņa ģimene ir aizvesta prom uh, gūstā. Un visi tie vīri vienkārši sēdz, ka sievas un bērni, viss ir gūstā, viss iznīc, viņi paliek dusmīgi, viņi grib Dāvidu nogalināt vienkārši. Bet Dāvids tajā brīdī no sirds sāk meklēt atkal Dievu. Tā krīze viņam rada, tā redīja situācija, ka Dāvids no sirds sāk meklēt Dievu. Viņš sāk meklēt Dievu. Un viņš sadzirdēja to, ka jā, dzenies pakaļ, dzinies pakaļ, tu izglābsi visus savus ģimeni, un neviens no viņiem nebūs pazudis. Un tas ir tā, ka, ja paskatās, tā bija izmaiņa punkts. Tas bija pilnībā izmainījās Dāvida dzīves gājums un virziens tajā brīdī. Kā, kurā brīdī, kad nonāca krīze, pienāca viņam krīze, ka viņam vienkārši viņš atbrauc mājā, viņam vienkārši ģimenē ir, wow, kas te notiek? Bija notiek krīze, un tas viņu mudināja meklēt Dievu jo visi viņi gribēja nomētāt, vienkārši visi apkārtējās situācija apstākļi, viņam vienkārši likās, ka viņš vienkārši miris, un viņš vienkārši tas mudināja Dāvidu meklēt Dievu atkal. Viņš atkal pievērstās Dievu, viņš atkal sāk klausīties uz Dievu, un Dievs viņu atkal. Un tas bija, ja viņš gāja, tad tas bija pagrieziens viņa dzīvē, uz kur viņš aizgāja apakaļ savā aicinājumā, ko Dievs viņu bija aicinājis. Tāpēc krīzi dažreiz Dievs arī pie, izmanto. Ja ir kāda situācija, kritiska situācija tavā dzīvē, tad Dievs tādas situācijas ļoti labi māk izmantot, lai tev vēst apakaļ pie viņa ja tu esi nomaldījies. Tāpat bija arī Jēkab, par to es vairs nestāstīšu. Iespējams, ka tava apstākļa Dievu sakārtot tavā dzīvē. Dievs vēlas tevi vest tālāk. Tāpēc nepaliec tajā pašā vietā. Aicinu, tāpēc es gribētu arī, ka mums būs arī vakarēdiņš šodien. Um, es gribētu, ka mēs varētu lūgt šodien. Tas fakts tāds, ka Dievs negrib, lai tu paliec tajā pašā vietā. Dievs negrib, lai tu paliec tajā pašā vietā. Un es gribu padalīties to, ko mēs arī jūs esam nolēmuši. Un aicināt iespējams arī tev. Jā, ik pa laikam mums ir jāies, jānoslēdz nodaļa un jāiet tālāk. Nu, To es gribu teikt katram mums individuāli, bet arī katram draudzē, kā draudzē kopumā kuldīgā šeit. Mums ir iespējams jānoslēdz nodaļa, jāskatās, kā ir bijis, kā ir bijis, bet mēs ejam uz priekšu. Aizmirstam nu atcerēties, ja aizmirstam to, kas ir bijis, mēs stiepjamies, lai satlikt, lai mēs kļūtu līdzīgā Kristum individuāli un arī kā draudz. Lai mēs kļūtu līdzīgā Kristum. Tāpēc es, tas, ko mēs ar Ilzi esam nolēmuši, kad 1. septembris šodien mums ir jauns sākums. Mēs esam lūguši un lūdzam Dievam par izmaiņām mūsu dzīvē. Mēs esam nolikuši līdz nākošā gada augustam laiku. Dievs ienes pārmaiņas. Dievs runā uz mums, mēs esam gatavi tevim sadarboties, runā uz mums. Es pievērstīšu dziļu patiesu uzmanību Dievam un visās lietās, lai es sadzirdētu no Dieva to, ko viņš grib man teikt, lai pēc gada es redzētu pārmaiņas. Tāpēc es gribu arī tajā pašā laikā es jūtu arī varbūt iz, izlikt šo aicinājumu arī jums un izaicinājumu. Arī jums. Uh, noliekam, aiztaisam nodaļu, ejam uz priekšu. Lai šī sezona mums ir kā pārmaiņa laiks, lai Dievs nes pārmaiņas, lai mēs ejam no spožuma, ne jau uz sliktāku, uz spožumu, ja no laba uz labāku, mom, lai mēs ejam uz priekšu. Pārmaiņām ir jānāk, jo stagnācija un apātija un mm, mm rēmdanums un vienaldzība neder nekam. Tas neder. Uh, Mums ir jāiet uz priekšu. Mēs varam skatīties uz kādām situācijām un spriest, bet mēs varam arī lūgt Dievu un ticēt par pārmaiņām. Uzdrīkstēties vismaz ticēt. Dievs, manā ģimenē ienes pārmaiņas. Dievs, manā dzīvē ienes pārmaiņas. Dievs, manā darbā ienes pārmaiņas. Dievs, manā draudzē ienes pārmaiņas. Mēs varam uzdrīkstēties, amen, draudz. Mēs varam, un tāpēc es arī gribētu, ka mēs varētu piecelties. Es gribētu varbūt Dāvid varbūt paspēlēt. Es gribu vienkārši aicināt, un, un mēs pieņemsim vakarēdienu. Es ticu, ka tas ir arī zīmīgi. Mēs to varam arī paņemt kā tādu, kā arī tādu punktu, tādu ļoti svarīgu lietu šajā. Vakarēdienas ir piemiņa par Jēzus Kristus nāvu. Mēs at, atminamies Jēzus Kristus upuri, un Jēzus teica, kad jūs to ņemat, ēdat un dzerat, jūs pieminat man nāvu līdz dienai, kad es nākšu. Katreiz, kad jūs nākat kopā, to darat mani pieminēdam, ja Dievs saka. Mm. Tāpēc es arī gribētu, ka viņa nāve pie krusta ir spēks un autoritāte mūsu dzīvēs ienes pārmaiņas un izlīdzināt un atstāt to vakardienu. Noslēgt nodaļu un iet uz priekšu. Viņa uh, krusts ir spēks tam, lai mēs varētu noslēgt un mēs varētu iet uz priekšu. Tas ir Dievs piedod, Dievs izlīdzina, Kungs, Jēzu, mēs pieminam Tavu nāvi pie krusta, mēs pieminam to, ko Tu esi darījis. Un mēs, mēs gribam iet uz priekšu, mēs gribam, tāpēc šo vakarēdienu es aicināšu, ka mēs varētu jau izdalīt. Uh, a, nē, mēs nevaram, mēs aizlūksim tūlīt un tad varēsiet pieņemt vakarēdienu, bet, kad tu pieņem šo vakarēdienu, nu viens ir tas, ka Dievvārds saka, ka šis vakarēdienas ir tiem, kam ir kristīti ūdens kristībā, uh, kas ir pieņemuši Jēzus Kristus par savu kungu un glābēju, mūsu pārliecība ir, ka kristība uh, pilna pagremdēšana, ja, bet tā ir tavs sirdsapziņa. Ja, ko Dieva vārds saka, katrs pats sev pārbauda. Katrs pats sev pārbauda. Ja Jēzus Kristus ir tavs kungs un glābējs, tu vari pieņemt, viņš aicina tev pie savu galdu. Dari to pieminēdams, izlīdzinies ar Dievu. Viņš tev aicina pie tavu galdu, pie savu galdu. Viņš tev aicina. Bet arī, ja tu to dari necienīgi, tad tu dari to pats sev par, par, par sodu. Ka, nu, mēs vienkārši, bet es tevi iedrošinu, ja kas, kas ir, tad nu, vienkārši izlīdzinies šajā pašā brīdī, Dievs lūdz piedod. Un, un ja kāda cilvēka, ko tev jāizlīdzinās, vienkārši pieņem lēmumu, piedod pēc tam, bet pieņem to vakarēdienu. Un šo vakarēdienu pieņemot, varbūt izdarām tā, ka katrs mēs individuāli vienkārši sakam, šodien ir pārmaiņa laiks, Dievs. Lai šodien ir pagrieziena punkts. Lai šodien kaut kādās cīņās es tieku uz priekšu lai šodien mana dzīve sāk mainīties tā, lai jau nākošgad es būtu savādāks. Lai cik, saprotat, to dara tā kunga gars, cik liels pārmaiņas nav, jau es šeit nenosaku. To dara tā kunga gars, bet Dieva gars nāc un nes manā dzīvē patiesas pārmaiņas. Lai mana dziesma beidzot nomainās, lai remdenē ūdeņi, vienmērīgi ūdeņi nomainās un lai mēs ejam uz priekšu. Lai iztīrās ūdeņi, tas ir tā kā, uh, dīķis, kas ir vienkārši sasmirdējis un tāpēc, ka viņš nemaina ūdeni, lai sāk tas ūdens aiziet, lai nāk jauns, lai mainās, lai dzīvība nāk. Dievs šeit es esmu, ienes manā dzīvē pārmaiņas. Es lūkšu un tad vienkārši mēs dalīsim vakarēdienu. Debes Tēvs, paldies Tev, kungs Jēzu. Dievs ienes mūsu dzīvēs pārmaiņas. Ienes mūsu ģimenēs pārmaiņas, Dievs. Vienīgais, kas var izdarīt to, Dievs, es paties Tu, neviens nespēja. Kungs, kā lai mēs izmainam savus sirdis? Kā lai mēs izmainam sevi, Dievs? Ja mēs nespējam, Dievs, ne, ne matu padarīt gaišu vai melnu, Dievs, paši no sevis. Dievs, Tu spēj nest pārmaiņas, Tu spēj dot pārmaiņas, Jēzu Kristu. Lūdzu, ienes mūsu dzīvēs pārmaiņas, Dievs. Dievs. Kungs, es lūdzu ienes mūsu draudzē pārmaiņas, lai mēs mainamies, lai pēc gada mēs varētu pateikt, Dievs, mēs neesam tur, kur mēs bijām. Mēs ejam uz priekšu, mēs dzīvojam Tev. Dzīvēs Dievs ienes mūsu dzīvēs pārmaiņas. Kungs, kādas cīņas, kurās mēs esam cīnījušies jau vairākas reizes un vairākus gadus, es lūdzu Dievs, ka dod mums iespēju nokārtot to eksāmenu un tikt uz priekšu nākošajā līmenī, Dievs, no spožam uz spožam, Tēvs. Mēs pateicamies par Tavu galdu, mēs pateicamies, Dievs, ka Tu esi mūs aicinājis nākt pie Tavu galdu. Mēs to daram, Dievs, un arī tajā pašā laikā simboliski mēs sakam, Dievs, ar šodien mēs aizmirstam visu, kas ir vakar. Mēs izlīdzinamies ar Tev, mēs izlīdzinamies vienam ar otru, bet mēs ejam uz priekšu lai no šīs dienas tiešām tās pārmaiņas ienāk. Jēza Kristu, lai šis ir pārmaiņu laiks, lai mainās situācijas un apstākļi Dievs. Jēzus Kristus vārdā es lūdzu. Amen.